Reci, gospodar moj daje obilnu obskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali većina ljudi ne zna. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim. Samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka više struka nagrada za ono što su radili i oni će u visokim odajama biti bezbjedni. A oni koji se budu trudili da se dokazima našim, našim suprostave da ih onemoguće oni će biti kažnjeni reci gospodar moj daje obilnu obskrbu onome kome hoće od robova svojih a kome hoće uskraćuje što god vi udijelite on će to nadoknaditi on najbolje obskrbljuje istinu je rekao uzvišeni Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم الله dragom gospodaru na njegovim vidljivim i nevidljivim blagodatima. Posebno ga molimo da nam čuva blagodati imana u našim srcima. Molimo ga da živimo svjedočanstvo da nema drugoga Boga osim njega i da je Muhammed njegov poslanik u svojim životima. Molim Allaha dragog da naša unutrašnjost bude puno bolja od naše vanštine, a i da i unutrašnjost i vanština budu u skladu sa onim sa čime je došao njegov miljenik Muhammed sallallahu Molim ga da nas počasti i blagodat traženja znanja, razgovora o znanju, kako ne bi bili od onih koji su se udalili od staze Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zato što je nisu znali. Gospodar je kazao u Kur'an Kerim Em lam jarifu Rasulahum Zar oni ne znaju svoga poslanika Fahum lehu munkirun Pa ga zbog toga poriču Ja molim Allaha da naš dolazak večeras ovdje bude Da se upoznamo sa Rasulullahom Sallallahu alaihi wa sallam Amin Draga braći i poštovane sestre Dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha Sallallahu alaihi wa sallam koje nam je zabilježi Imam Buhari u svome sahihu. I vi znate da je sahih hadijska zbirka koja sadrži vjerodostojne hadise. U vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi Sallam on je poučavao i odgajao prvu generaciju muslimana. I kada govorimo o muđizama Rasulullaha sallallahu alaihi sallam samo kada pogledamo mapu razvoja muslimanskog društva od vremena Muhammeda alaihi salama do vremena Hazreti Alije, hajmo kazati nekih 40 godina, možemo vidjeti da je najveća muđiza koju je Allah dao Kur'an, koja je bezvremenska, u svakom vremenu čitamo je, studiramo je. Ali i muđiza onaj odgoj koji je Muhammed sallallahu alihi wasallam duboko usadio u te generacije. Od onih koji su kada ne bi našli, kako to pjesnik kaže, šta da jedu, napadali bi na svoje rođake da im otmu od onih koji su kopavali svoju žensku djecu u zemlju do onih koji mole Allaha da mi Allah hoće dati žensko dijete pa da uđem u hadis Resulullaha sallallahu alaihi wasallam onaj kome Allah dadne jedno žensko dijete pa ga dobro odgoji i napravi put izvede ona će mu biti perda da ga vatra ne može doticati od onih koji su ubijali i puteve presjecali ljudima do onih koji su puteve uspostavljali među ljudima koji su komunicirali sa svima, ali dostojanstveni bili. Odgoj Rasulullaha sallallahu Jedna od suštinskih vrijednosti, evo na početku novije hiđetske godine, jeste upravo da se toga prisjeti. Mi smo bliski stvoritelji onoliko koliko smo bliski ponašanju njegovoga miljenika. Onoliko koliko se ponašamo, kako se ponašao Muhammed sallallahu alaihi wa Toliko smo bliski stvoritelji. Jer je on, drugi dio mog identiteta je u ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Njega je Allah odabrao. Hiljade i hiljade očiju su njega gledali. Tebi danas gleda jedan čovjek, pa se odmah počinješ drugačije ponašati. Jel? Znam si nos stop da gleda. Desetine hiljada očiju gledaju u Muhammeda sallallahu alaihi wa I nikomu zamjerke nije naš. Kaže jedan pjesnik, ala wasi fihi bi wasfihi. Koliko god hoćeš Muhammeda da pohvališ, kao insana kojeg je Allah odabrao, kao Božijeg poslanika. Jefne zemanu wa fihi malam Jusafi. Proći će vrijeme, nastupit će i sudnji dan. A zaista od vrlina Muhammeda alihi salama neće stići sve nabrojati. To je ono što treba biti evo motiv kada dolazimo ovdje. Nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Ali ono što rezultira u konačnici plodom jeste ono u čemu ustrajemo. I onaj ko se stalno okreće neće stići niti će uspjeti onaj ko sumnja. Onaj ko se stalno okreće, zauzeti oni niza. A onaj ko sumnja, misli, jel ja trebam uopće biti ovdje. Sumnju iz svojih srca treba istjerati. A ona se stalno nabacuje. Stalno nam se plasira da postoje drugi obrazci koje vode sreće. A znate šta je problem? Prođe život ti se okreneš, ne možeš se vratiti pa da probaš na drugi način. Zato je glavni kapital koji je čovjeku dat su dani njegovoga života. I tu dolazim do ove nove hijdžetske godine. Jedna godina iza nas, hijdžetska, Uskoro će i ova po Miladu, po Grigorijanskom kalendaru, biti iza nas. Kaže Ulema, svaki dan koji je iza tebe je jedan sanduk. Zatvori oči i pomisli šta si u svaki sanduk stavio. Koliko smo dana u prošloj godini bili u bolnici. Koliko smo dana bili na mezarju odeš u bolnicu pa vidiš kakvi sve bolesti ima. Jesam li rekao iskreno, uz jedan a stvorite, hvala ti, jarab, hvala ti, pa nemam mogu. Samo kad bi počeo nabrajati bolesti koje ti i ja znam, mogli bi satima sjetiti, pa se sjetiš ovoga boli od Pa koliko ima možda mojih i vaših vršnjaka, koji danas nisu među nama, koji su već preseli. Jedan je Alem kazao, čovječe, svaki dan ti je poklonjen. Gledaj, gledaj da u njemu što više dobra učiniš. Ja molim Allaha da to bude ako Bog da naša poruka za sljedeću godinu. Što više dobra u sljedećoj godini ako Bog da. Što više da govorimo o onim vrijednostima koje će i nas i drugi ako Bog da učiniti sretni Da se sjetimo Fatihom imama Buharijeći u hadijsku zbirku čitam Redan Lila je Fatih. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'an Kerimu Inna kulla še'in halaknahu bi pada Kaže Allah zaista smo sve sa mjerom stvoreni. I naš život ima svoju mjeru. Jednako kako on ima svoju mjeru. Ima tačno datum kada ćemo napustiti dunjaluk i otići sa ovoga svijeta. Tako bi vjernik i vjernica u svome životu trebali u svemu imati mjeru. Jedno od oboljenja savremenog doba jeste što nemamo mjeru. Kaže Hazreti Omer kada mu je došao liječnik kojeg su poslali iz Bizantije. Kaže vratite ga, on nama ne treba. Kaže zašto? Zato što on liječi mjeru. Kaže a mi smo narod koji nikada ne jede dok nije gladan. A i kada nešto jedemo, maše bijena. Nikada se ne zasitimo. Uvijek ostavimo da malo bude, da ostane malo aha za hranu. A on liječi čime ishranu. Vratite ga i ove smjene koje vidimo oko nas koje se dešavaju prilika su da zaista zamolimo iskrenog gospodara da za nas stvari krinu još u boljem pravcu. Zanimljivo je, naumpalo mi je to danas, jedan od abasijskih halifa imao je brata i taj brat je bio ono, smatrali ga manje pametni, da ne kažemo malo umni. I desilo se da dođe i sjedni na prijesto svoga brata stražari kad su ga vidjeli, uzmu ga i stuku ga. I on je sjeo kao malo dijete i plaće. Plaće, od srca plaće. Pita ga, brat mu došao, halifa, pa kaže, ko je na tebe se usudio dići ruku? Nije šala dići na halifnog brata ruku. Pa kaže, stražari tvoj. Kaže, dovete ih da ih kaznimo. Kaže, ne, ne, ne, kaže, ja ne plaćem što su oni mene istukli. Pa kaže, zašto plaćeš? Kaže, ja plaćem zbog tebe. Šta znači mjera subhana? Kad kvalitetno mjeri čovjek. Pa kaže, ja sam, kaže, sjeo na par sekundi i dobio degenek. Kaže, ti godinama sjediš na tvoj poziciji. Šta li tebe kod Allaha čeka? si koja je to odgovornost? A zamisli njegovog rezonovanja, razmišljanja, mjerenja. Da je bilo koja pozicija, bolan pa kad u brak uđeš, kad postaneš muž ili postane hanuma, žena, bolan pa dolazi ti obaveze. Zar nije Boži poslanik sallallahu alaihi rekao svi ste vi pastiri, svi ste pitani za svoje stado. Pa kaže čovjek je pastir u svojoj kući, odnosno odgovoran za svoju kuću. Supruga je pastirica u svojoj kući, odnosno odgovorna za svoju kuću. Ona pa ideš autom, sa sobom vodiš tri insana, ne do Bog da nešto bude tebi. Ako si samom izazvao sudar, sebi je si pred gospodara doveo, kaže šta je prebrzo vozio. A znam si čovjeka s tobom autom. Ne, ne, ne. Iza tebi autobus koji te slijedi, 50 ljudi unutra. Ne jedan, pet, deset, petnest. Zato kada imamo pravilna mjeru onda razumijemo stvari onakvim kakve jesu. Vi znate, svima vam se to deslo I sada hvala Bogu pa ima oni koji grade nebodere. Ti se popni na bilo koji neboder i pogledaj sa odozgom. Vidjet ćeš kakav bi dunjalog trebao u tvojim očima biti se popniješ na visoku zgradu i pogledaš ljude dole. Koliki su? Onoliko koliko se uzdigniješ stepenima kod stvoritelja, toliko ti ovaj dunjalog bude ništa. Ako si ti dole, ako gledaš prema neboderu je li mali velik? Pitanje mjere. Hadis ćemo ako Bog da večeras pročitati, upravo nas uči o mjerama kaže poglavlje babul gusli bisai i wanahvihi poglavlje uzimanje gusula odnosno kupanje sa saom ovo je mjera mjera za vodu procjenjuje se neki kažu četiri neki šest litara vodi i sada nek nam to svi hvala Bogu imamo kuću, vodu u svojoj kući nek nam to naompadne sljedeći put kad se budemo kupati. kaže kupanje sa saom vodi znači sa relativno malom količinom vode, vode koja je dovoljna da čovjek izvrši tu obavezu i okupa se. 251. hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam i molim vas da, dozvolite mi da vidim ovaj ovdje kod druženja inače je pravilo da uzmemo ono što možemo odavde ponijeti sa sobom. Ja vas molim, nemojte dozvoliti da se spomene Rasulullah sallallahu alaihi sellem a da vi ne donesete salavat. Kaže Boži poslanik, onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset iz ove prostorije kada izađemo, ako Bog da, naše duše neće isto izgledat. Naše oči neće isto gledat. Kad postiš, kad postiš i hodaš Ferhadijom, ovom glavnom ulicom, jedne da drugačije oči tvoje gledaju. Zašto? Jer si poseban hal, ušao si u posebno stanje. Ja postim čovječ. Još kako se bliži vrijeme i vtada. Sve je plemenitije tvoje stanje, sve su plemenitije tvoje misli, sve su plemenitije tvoje dove. Zašto? Zato što si sebe je doveo u tu situaciju. I uvijek je dobro da vjernik sebi zato kada spominjemo Rasulullah sallallahu alaihi ve da donosimo na njega salavate, a vi znate da jedan od hadisa kojeg trebamo svi u životu primjenjivati jeste onaj ko ujutru i navečer donese deset salavata na poslanika sallallahu alaihi sallam. Vjerodostojan hadis neka zna da ima pravo na moj šafat, na moje zagovorništvo. Jer on time spominje dragoga Allaha, stvrtelja svih svjetova i spominje Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu Haddesena Abdullah ibn Muhammed prenio nam je Abdullah ibn Muhammed kala haddeseni Abdu Samed od Abdu Sameda kala haddeseni Šobe od Šobe kala haddeseni Abu Bakr ibn Hafs kala samijetu Aba Salem od Abu Bekra ibn Hafsa da je čuo Ebu Salemu radijallahu anhu da je kazao kaltu ene wa ahu Aisha ta'ala Aisha Kaže, ušao sam ja i brat Hazretija iše kod nje. A iša Allahu anha je supruga Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam Allah ju je poživio iza pegambera sallallahu alaihi sallam blizu 60 godina. Preselila je 60. godine po Hidžri. Imala je gotovo 70 godina kada je preselila. I Allahovo je davanje da on umetu sačuva tu osobu koja je vidjela poslanika sallallahu alaihi wasallam iz najbliže intime u kojoj čovjek može biti. Da nam prenesi njegove hadise, da nam prenesi njegov stil življenja. Nedavno sam ljudima govorio koliko je opasno kada mi iz svoje sredine otrgnemo neke stvari i nametnemo to kao islam. Za vrijeme Hazretija Iše se desilo, zato spominjem, kaže počeli su pričati po Medini, kaže šta kvari namaz, kaže kad ispred tebe prođe, kaže pas, Magarac ili žena. Allah je zato ostavio išu dobro iza pejgambera sallallahu alaihi Kaže šta vam je ljudi? Kako vas nije stid? Zar nas poredite sa životinjama? Gledaj, subhanallah. Kaže, ja sam zaista znala ispred Resulullaha bit moje noge ispred njega on obavlja namaz. I kad hoće na seždu, mora skloniti svoje noge, moram skloniti svoje noge da bi Resulullah pao na seždu. Jer je mala soba bila Božijeg poslanika sallallahu alaihi Kaže, brat Hazretija Iše je ušao, neki kažu da je to bio Abdurrahman ibn Nebi Bekr. Pa je pitao, kaže, فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam. Pa je njen brat upitao, kako se Božiji poslanik, kako se vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kupao. I ovo bih vas zamolio da nekako pokušamo u svojim životima koliko može. Men ahabbe še'en men ahabbe še'en men ahabbe še'en ko nešto zavoli šta uradi? Men ahabbe še'en vidite kako je meni pričat. Ja sam pričam, pričam. Valja meni odgovarat. Men ahabbe še'en bravo. Ekthera min zikrihi. Često će to spominjati. To je tako. Ko voli stvoritelja, malo, malo, <laughs> alhamdulillah, hvala Bog. Ko voli poslanika, spomeni poslanika. Ko voli svoje roditelje, potpuno je normalno da spomeni svoje roditelje po dobro Tako su i oni. Pazi, mladi ljudi došli kod hazretja Iše da spomenu Rasulullah i da pitaju o jednom aspektu njegovog života. Kaže, fedat bi inai. Kaže, nahva min sa'in, fagtesalet, wa fadat ala Pa je Hazreti a Iša rekla pokažite im kakav je taj sa, kako izgleda ta posuda puna vodi. I kaže ona je uzela to i kaže ona se tom vodom okupala u drugoj, u prostoriji odvojenoj, odvojenom perdom. Wabejnana wabejnaha hijab. To su bili manji stanovi gdje je perda bila ta koja je danas ono što su zidovi. Ja. وقال أبو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبهز الجدي عن شعبه kadri sa'in. Kaže koliko je mjera jednog sa'a. Nekoliko poruka ovoga hadisa ne mogu čovjeka da ostave ravnodušnje. Prvo, da oni imaju tog interesovanja, te želje, da saznaju o jednom aspektu Rasulullahovog života. Vjerujte mi, svakome od nas bez izuzetka potrebno je da čita što više o onome što će vjerovanje u njegovom i njenom srcu učvrstiti. Drugo, moramo što više čitati što više saznavat, što više se družiti, a što jaču duhovnu vezu imat. Jer ako ne spomineš Boga, ako ne spomineš pejgambera, dođeš u situaciju gdje je grijeh pred tobom, uzmiješ grije Jer srce nije spremno da ga odbije, nije jako. Imunitet tijela, organizma nije jak. Ne možeš se oduprijeti. Oni dolaze da spominju Rasulullah, kaže kako je on, na koji način se on kupao. I ovo sam kazao nedavno na hudbi kada sam čitao hadis, odnosno predanje, da ti je bolje ujutru poraniti kako bi nešto naučio nego od svega na dunjalku. Da bi nešto naučio nego svega na dunjalku, nego svega na ovom svijetu. Jedini, jedino razumijevanje koje do ovoga trenutka ima jeste da znanje može čovjeka spasiti ne do Bog da učini ono što je najteže. A to je da dragom Bogu pripisuje druga. Ili da njega ne vjeruje. Ili ne do Bog da u afektu a puno je afekta danas vi vidite u društvu. Malo, malo pa te neko napadne, verbalno te napadne. Allah mi probajte to. Recimo, de brate, polako. Počni fino sa ljudima. Nekada se iznenadi, kao lako je tebi, kaže, tebi je dva metra. Nije to. Vjerujte, nekada iz auta budim I fino kažem, vidim čovjek, odmah mu se lice promijeni. Kako je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, nemojte biti pomagači šetanu protiv vaše brate, protiv vaše braće. Jer on trenutku kad se naljuti, šetan ga je uzeo. Još ako se ti naljutiš, šta si napravio? I zašto spominjem ovo sada u ovom kontekstu? Jer je jedan od načina da se protiv šetana borimo jeste da se okupamo. Ali dobro, u redu školku vodi. te Rasulullah sallallahu Umjeren. 5, 6, 7 litara vode. 4, 5, 6, 7 litara vode. Nije to velika količina, nije to 15, 20, 25, onoliko koliko mi upotrijebimo. I vi vidite da je jedno od pravila u hadisima Rasulullah sallallahu sallam se prenosi. I mi ćemo to vidjeti iz godine u godinu. Ako mi ne promijenimo koji smo ovdje svoj odnos prema stvrte, kaže Boži poslanik, neće se raširiti razvrat među ljudima. A da njim Allah neće uskratiti bereket kiše. Jel da je prošle godine falo hidžetske da kažemo Fallo vodi. Sada mi imamo redukciju u našim kućama. Iz godine u godinu to ćeš vidjeti. Ili će biti vode, a neće biti pitka. Kaže gospodar, šta ćete ako vam Allah vodu nepitkom učini? Kaže, ko će vam je dati? Čak u jednom drugom ajd, وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ To je muđiza. Kaže, vi ne možete, kaže gospodar, vi zaista ne možete u rezervare tu vodu staviti. Jer proces kruženja vode u prirodi, ako ga Allah zaustavi, koliko god da vode zadržiš, ne, ne obnavlja. ali voda je dragocjena. Sa njom se ne smije igrati. Ona se mora trošiti umjereno. Ovaj hadis Božijih poslanika sallallahu alaihi nam govori o umjerenosti. Zamolio bih vas da pokušamo, evo, u ovoj novoj hijđetskoj godini i u svim ovim promjenama koje su se dešavale ovih dana, da zaista molimo dragog gospodara da nama dadni i da naše ruke počasti da radimo za biti slama i muslimana. Završit ću s onim detaljem kojeg sam u hudbi spomenuo prošli petak. Kada je Resulullah wasallam išao iz Mekke u Medinu, sa njim je bio na putu Ebu Bekr. Kaže Hazreti Aisha, nisam vidjela čovjeka da plaće od sreće dok nije Resulullah wasallam pristao da sa njim na put hijđre ide Ebu Bekr. Allah je nas odabro da budemo ovdje. Odabro je nas da nosimo la ilaha illallah Muhammedu na nama je da to dostojanstveno nosimo. Na nama je da učimo škole i da ostvarijemo svoju egzistenciju, da budemo dostojni la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kaže šta se dešava? Tokom puta Ebu Bekr ide ispred Rasulullaha, pa ide iza Rasulullaha, pa ide sa desne strane, pa ide sa lijeve strane. Kaže mu Boži poslanik, šta ti je Ebu Šta se razletio? Malo sprijeda, malo odrozava, malo s desne, malo s lijeve. Kaže Boži ne naumpadne mi da nas potjera traži. Pa kažem, neka mene da budem prvi, pa ako će nekoga ufatiti, kaže ja sam obični čovjek, a ti si Boži poslanik. Pa nek mene ufati. Pa nije čudo što su napravili promjenu koju su napravili. Boži poslanik mu je draži i zato mu je i rekao kad se mjerio ima nebu bekra i ostatka umeta. petega bi ima nebu bekra. Jer mu je poslanik draži od svega. Što njegova vrata kod gospodara kaže ja sam pomogao tvoj poslanika. To je, kod, to je, ono, to je moja roba s kojom dolazim kod tebe. Nijem ništa drugo. Pa kaže, pomislim Boži poslaniće, možda je zasjeda ispred nas. Pa požurim ispred. Ako strijela poleti, nek mene ubije, nek tebi. Nek tebi mimo iđe. Pa onda krenim sa desne strane. Pomislim, možda je napad sa strane, pa s lijeve strane. I onda meni na upadne, um kakve veze mi imamo s ovim postupkom Ebu Bekra. Mi moramo čuvati i sjećati se svoje prošlosti. I čuvati svoju vjeru. Kroz čuvanje sjećanja i naše šehide, i na gazije, i na sve ono što se desilo. Mi moramo čuvati vjeru sa desne strane. Desna strana je simbol snage. Ne smijemo biti uhljupi i ljendohani. Moramo biti jaki, fizički sposob. Moramo biti također, lijeva strana je simbol jedne slabosti. Ali je i slab insan koristan pronalaženje uloge u životu. Čime se bavi? Danas gledam mladića, Allaha mi drago. Srce mi se ispunilo radošću. On mete ulicu ovdje. Ranije su govorili, kaže, ako ne bude školu učio, kaže, mesta ulicu. Allaha mi, s kojim dostojanstvom momak radi halal posao i održava ovu čaršiju čisto. Ja kažem, hvala Bogu, pa ima mladih ljudi koji hoće ovo da radi. Koji halal obskrbu stiče. Ono što on stavi na svoj stol, je halal. Kažem, jedan od kolega na fakultetu, vrlo mi drag, ide ulicom, nije stigao jest, pa uzeo malo kifle i jede. Kaže, sad ćeš ti mu hadise, moja hadise odbacivat. Što? Ranije, ako vidi čovjeka da jede stojeći ulicom, neće da mu hadis. Kaže, on se ne pridržava sunneta Resulullah sallallahu alaihi sallam. Jer od sunneta da sjedneš kad jedeš. Ja kažem, moj kolega, sad gledamo jel halal ili haram. Ranije se gledalo gdje se jede. Jel se hraniš onim što je halal ili onim što je haram. Svako vrijeme. A onda pitanje ispred. Zašto je bubek išao ispred Resulullaha sallallahu alaihi Pa moramo planirati svoju budućnost. Vi znate da na ovim prostorima mi ne možemo rahat 50 godina bi. Ljudi, preispitajte se, preispitajte, sjedite sa svojim roditeljem. Poljubite svoje nane, sjedite sa njima. Ako vam je Allah dao, počasti vas da su žive. Pitajte ga. Pa naš serotek zadnjih sto godina gotovo da nema familije da se nije pomicalo. Ili znači nije ili strane. Znaš šta znači? Taman napraviš kuću, kreniš. Pa zato je Bubek vidi ispred Muhammed Da kaže, treba u umetu Muhameda biti ljudi koji će misliti na budućnost umeta. Ne misliti samo na sebi. Jer ako je meni dobro, e, ne interesujete me vi. Ne. Ako je vama dobro, ako je mom narodu dobro, ako je umetu dobro, bit će dobro i mene, bit će dobro mojoj djeci, bit će dobro mojoj porodici, bit će dobro mojoj mahali, bit će dobro mome gradu. Zato ide naprijed. Pa kaže, ja sam, to, ja sam prvi. I to je nešto što se sada traži. Resulullah je imao takve ljude. Ja hvala dragom Bogu osjetim da mi imamo jednu generaciju mladih ljudi koja sazrijeva u toj ljubavi. Jer je i poslanik rekao svojim halom, kad je skupio ljude oko sebe, kaže, ulaž su me utjerivali oni stari, a prihvatili su me oni mlađi. Zašto? Kad pogledaš ljude oko Resulullah, vidiš da su bili uglavnom mlađi ljudi. Jer ovi stari imaju svoje interese. I ne gledaju istinu kakva jest, nego je oboje svojim interesima. I onda neće da kažu ono što je istina. Zašto? Zato što misli da će ugroziti svoj položaj. Allah Poslanik nas je naučio. Kada ostaviš nešto radi Allaha, Allah će ti nadoknatiti bolje. Samo razmisli zašto si ostavio. Ja molim Allaha da nas počasti i da budemo umjereni u svemu što radimo. Da nas on iz milosti svoje počasti, da budemo ustrajni u svakom dobru i da tražimo znanje. Nemojte, molim vas, oni koji ne znaju još Musav da uči. Danas sam tako se rastužio kada sam čuo, kada se uči salavat na Resulullah sallallahu alaihi sallam. Pojam umijun znači onaj koji je nepismen, bravo. A umijun znači onaj koji je slijep. Kada jedno slovo promijenite u salavatu, ne uzu bila viza vašeg pegambera, kažete da je, da je bio slijep. Naučite, molim vas, uštu Kur'an. To će vam pomoći da ljepše Allaha spominjete. To će vam pomoći da ljepše Kur'an učite. I hvala Allahu ima dovoljno mjesta. Ima ovdje u Tabačku, ima kod našeg hafza i Šerća, ima, alhamdulillah, kod Hafiza Đulovića, ima na, deset mjesta u gradu Sarajevu možete naći imame, muallime naše koji poučavaju. Nemojte, molim vas, nemojte. Nova hijdžetska godina, otvori novu strancu. Nemojte da ne znamo učiti Musaf. Malo pomalo, polako. Znam ljudi u 60. i 70. godinama koji su naučili Kur'an. Da uče. Ja molim Allaha da ovu novu godinu s takvim nijetima i takvim namjerama otpočnemo. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponista. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš nek naš susret bude mubarek. Gospodaru naš, neka sve što učinimo u životu bude dobro. Gospodaru, sačuvaj nas od loših griha. Gospodaru, naš, sačuvaj nas od svakoga grija. Gospodaru, naš, sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Gospodaru, naš, molimo te da nas proživiš u društvu svoga miljenika Mohameda. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš da radimo za dobrobit umeta Mohameda. Gospodaru, naš, molimo te da nas vodi najbolji među nama. Gospodar naš, zaštiti nas da nas vodi najlošiji među nama. Gospodar, ko želi muslimanima i muslimankama dobro počasti ga da svako dobro ostvari. Gospodar naš ko muslimanima i muslimankama želi zlo, ti ga gospodaru rukama i jezicima našim spriječi. Gospodar naš molimo te najvećim imenom da nas počastiš svakim dobro. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla. Oprosti nama i roditeljima našim. Podari nam uspjeha na oba svijeta i nemoj dati da naša srca ništa drugo gledaju osim tvoga zadovoljstva. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al Jedno podsjećanje, ovi su mi ahbabi kazali, a kuranski ajet koji su se učili govori o vrijednosti izdvajanja na Božijem putu. Mi imamo redovnu sadaku. Nemojte da dolazimo kila brašna, kila brašna, litar ulja, litar ulja, marka dvije, marka dvije, bez obzira šta je. Dajte da malo pojačamo, već od sljedećeg puta da pojačamo malo ovu našu redovnu sadaku ova kuhinja narodna u koju mi damo, tu su uglavnom ljudi koji su došli, došli i tražili da im neko dadne obrok. Nemojte da mi ne dadnemo svoj doprinos tome. Jednog insana koji je gladan na hranu to je veliki sevap kod gospodara. Da nas Allah sačuva da mi nikada za tim kazanom ne budemo. Nemojte zaboravljati to jer ahbabi s pravom kažu, kaže, podsjeti ih malo na ovu redovnu sadaku. Marku dvije može svako dati. Hvala Bogu. Pa i odvojimo. Pa ako treba nećemo pit kahu nego ćemo šetat čaršijom i druži na drugim mjestima. Pa jel sjedit pa nek se i ovi konobari ljute i bez kahve ako treba. Čašu vodi. <laughs> Allah